Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 30, 1987 Nabuo ang Diocese ng Kabangkalan at San Carlos matapos ihiwalay sa nasasakupan ng Bacolod at Dumaguete. Gayunman, kabilang pa rin ito sa suffragan ng Archdiocese of Haro. Kinabibilangan ang diocese ng San Carlos ng mga lalawigan sa silangang bahagi ng Negros Occidental at pinamumunuan ni Bishop Jose Advincula. Binubuo naman ang diocese ng Kabangkalan ng katimugang bahagi ng Negros Occidental at nasa pamamahala ni Bishop Patricio Bauzon inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.